tunji jang uchquni ikki taraf devaylab kelib orliq edi har ikkilisi qator sap tortib turishdi dal mushu paytda soatning strelkasi urush paytiga qadam qo'ydida mushriklarning alamdori talha ibn abi talha maydonga sakrab chiqib tunji bo'lib jang belkiga o't yoqdi u quraysh chavandozlari ichida ang qaram ang botir degan nom bilan tunilgan edi musulmonlar uni qo'shin sarkisi deb ataydi talha raso kelishgan bir nar tugiga minib muboriz talab qilib maydonga tushdi kishilar uning yuqori shijoatini bilgachga bir oz tap tortgan chig'i sap timtosliqqa cho'mdi lekin saplarni orlab oldiga chiqqan zubayr ibn avvam bu jimjitlikni buzdi u talhaga qarshi maydonga tushibla yugurgan peti yo'lvostak sakrab berib uning keyniga minib oldi Ondan uni hash pashtigicha bomdaqlab yerga yiqitib, qilich bilan goch qo'yib, uning kallasini uzib tashlab etdi. rasululloh bu ajoyib elishni ko'rib allohu akbar deb Musulmonlar musulmonlarmi tang allohu akbar deb to'lashdi maydonda palakka yetgan yong'oq aks sado paydo bo'ldi payg'ambar alayhissalom zubayrning bu himmatiga oprin o'qib har bir payg'ambarning qo'g'dug'ichisi bo'ldi mening qo'g'dug'ichim zubayr ibn avvom dedi mushriklar alimining atrofida keskin jang bo'lganligi va alimdorlarning hammasi yer tishilganligi talhaning o'ltirilishi bilan tang urush o'ti yamrab ketdi jang maydonining hamma yerida ikki taraf kaskin tutishib qilishdi urushning o'lish va o'ltirish chaqi mushriklar ilmining atrofida ko'proq aylandi abduddar jamiyatining odamlari o'zlarining bosh sarkisi talha ibn abi talha o'ltirilgandan keyin orqa orqadan maydonga tushib alamni yiqitmay ko'tirib o'z burchini ado qildi alamni talhadan keyin uning qarindoshi Осман ibn abu talha ko'tirdi u maydonga tushibla she'r o'qidi uniga qarshi hamza ibn abdulmuttalib maydonga tushib hash pash uning bir qo'lini bir qancha yanqo'rg'isi bilan buqirtibatdi natijada uning yel xaltisi va jigar tollari oshkora ko'rinib qoldi ondan alamni abu saad ibn abu talha qo'liga ilib egiz ko'tirib palonglatqili turdi saad ibn abu vaqqas roziyallohu anhu raso chanlab bir poy o'q etib edi o'q uning gajkisiga naq tegib uning tilini chiqarib u o'rnidan qo'zg'alolmayla jon uzdi yana bir rivoyatda abu saad maydonga tushib muboriz talab qilgan uningga qarata ali ibn abu tolib tushib bir ikki qilich so'qishtiribla ko'p o'tmay jahannamga uztibatgan abu saad ibn abu talha yer tishlagandan keyin alamni musafi ibn talha ko'tirdi u alamni qo'liga ilishig'la osim ibn sobit bir pay o'q uzib uning por terkini yachoq o'q bilan shaqiltib qo'ydi u go'p qilib yiqildi shuning bilan u yiqilgan hamon alamni uning qarindishi kilob ibn abu talha ko'tirdi uningga zubayr ibn avvom chiqqan edi ikkalan ozroq tirkishib oxiri zubayr g'olib keldi va uning beshini uzvatdi ondin alamni mazkur ikkalanning uchinchi qarindishi jallos ibn abu talha ko'tirgan edi uningga musulmonlardan talha ibn ubaydulla bir nayza urib jinidan judo qildi yana bir rivoyatda uni osim ibn sobit o'q bilan bartaraf qilayotgan deyiladi mana bu olti nafar alamdor bir oil kishilar bo'lib hammasi abu talhaning avlodlari edi ya'ni abu talhaning asli ismi abdulloh ibn osmon ibn abduddor edi ular mushriklarning alimi atrofida qator yotqizib etildi bu bir oila kishilari to'liq tugagandan keyin alamni abduddor jamoatidan artaa ibn shurahbil ko'tirdi uni ali ibn abu tolib o'ltirdi yana bir rivoyatda amzi ibn abdul muttalib o'ltirgan deyiladi ondin alamni shuray ibn qoriz ko'tirdi uni qazmon o'ltirdi qazmon garchi munofiq bo'lsimu islom uchun emas balki tarafvozlik ideyasi bilan jangga qatnashgan edi uningdan keyin alamni asli ismi amir ibn abdumanaf bo'lgan abu zayid qo'liga ilib edi unimi qazmon o'ltirib tashladi Ondan alamni Abdarining yana bir o'g'li Shurahbil ibn Hashim ko'tirgan edi. Uni qazmon Qazman o'ltirdi. mana bu alamdorlar jamiyatidan bo'lgan o'n kishi birsimi qoldirilmay to'liq yo'qitilg'achqa alamni ko'tardiganga bu jamiyatdan odam chiqmadi shuning bilan mushu jamiyat kishilarining birisining savvob ismli bir nigir qo'li oldiga chiqib alamni tik ko'tardi u shundoq jasorat va shijoat ko'rsatdiki uningdan ilgari o'ltirilgan alamdor xo'jayinlarning hech qaysisi buningdek subatliq va chidamliq ko'rsatmagan edi u alamni ko'tarib davomli urushdi hatto bir chog'da qo'li kesilib tashlanib alam hodisini bo'yni bilan mo'risiga qisib alamni yiqilishdan qo'g'dab turdi shundoqdimi ajal qilichi oxiri uni orzusiga yetkazmadi alam hodisi uning bo'ynidan ajrab yiqildi u usti beshi qilich tushyotsa ey alloh burchimni ado qildimmi deydi savvob o'ltirilgandan keyin alam yerga tashlanib qoldi uni ko'tardiganga odam chiqmag'achqa to'pig'i pushlanib patparoqchilikda dassilib qoldi har qaysi nuqtalardagi jang qaynimi urush chaqi mushriklarning alami atrofida o'lish o'ltirilish bilan jiddiy aylanayotgan bir paytda jang maydonining har qaysi o'rinlarida kaskin ham dahshatlik urushlar bo'layotdi iymon ruhi musulmonlarning har qaysi saflarida haqiqiy kuchini namoyon qilib kufr qo'shinini shundoq sur to'qay qildiki ulug' kalkunga to'g'on kor qilmagandek ularning shiddatli hujumi oldida dushman saflari qolishib ketdi ular amid amid deydi. Bu ularning Uhud urushidagi maxfiy belgisi edi. Ашу кызык нукталарның биридә Әбу Дуҗана радийаллаһу анһу Расулуллаһның кылычын кулыга элеп, уның хаккыны ада кылышка хакыйкый ирада баглыган халда җан мәйданыга кирип келди. У дdüşман белән батырлык белән урышып, хәтта уларның сәпләргә ишкерләп кирип кетти. У алдыгы келгәнле мушрикны өлтүреп, мушриклар сепене патпарак кылып әтте. Зубайр ибн Аввам радийаллаһу анһу мондак дейді. man rasulullohdan qilishni manga berishni o'tingan bo'lsammi uni manga bermay abu dujoniga bergan chog'da rasulullohdan ko'nglim og'irdi ko'nglimda man rasulullohning hamma ochisi safiyaning o'g'li qurayishdan tursam uning ustiga uning oldiga qilishga qo'l tanglab abu dujonidan burun borgan tursam yanala u qilishni manga bermay abu dujoniga berdi azbiroyi xudo uning nima qildiganligini bir ko'rmasam dedimda uning harakatiga diqqat qildim shuning bilan u yenidan haligi qizil balbig'ini chiqarib beshig'i o'rdi ansorlar buni ko'rib abu dujani o'lim sallisini beshig'i o'rdi deyishdi u sallini o'rayetib jo'shqin ruhliq ammo mungliq ohangda she'r o'qiydi shuning bilan u jang maydoniga etilib kirib udul kelganli mushrikni jahannamga uzitib mandi mushriklar qo'shunida bizning yordorlarimizga rahim qilmay qilich urib ketayotgan bir kishi ko'ziga chiliqdi keskin jang davomida bu ikki kishi bir biriga yaqinlab qoldi man shu on allohdan tiladimki bu ikkisi bir uchrashqiydi edi degandek bu ikkalan tutishib qoldida bir biriga bir ikkidan qilich urishdi mushrik kishi abu dujoniga qilich urgan edi abu dujoni qalqon bilan qo'g'dandi natijada qalqon uning qilichini tishlab olib abu dujoniga fursat yoritildi shuning bilan abu dujoni uningga bir qilich urib uni jahannamga uzdirdi ئاندىن دۈشمەن پىيادىكلەر قىسمىنىڭ ئىچكى قىسمىغا قىلىچ ئۇرۇپ ئىچكىرىلەپ كىرىپ كەتتى. ھەتتا بىر چاغدا قۇرەيش ئايال قوشۇنلىرىنىڭ باشلىقى ھىندى بىنتى Utbaning يېنىغا berib qoldi. U ko'z oldida tiklishayotgan bu kishining ayol كىشى chiqib kelishini o'ylamagan edi. Abu Dujana مۇنداق deydi. Men Уғуд урыш күні бір кішінің біз тәрәптін ярдар болғанларның әммісіні қайта-қайта қилишлап кетіп атқанлығын көрдім. Шының білән мән оныңғы етіліп беріп, қилиш ұрмақшы болған едім, о чырқырап ташылды. qarasam u ayol kishi ekan shuning bilan man rasulullohning qilichini ayol kishining qini bilan bulg'ashni nomus qildimda uningdan qilichni tortdim bu xotin abu sufyanning ayoli yindi binti utba ekan zubayr ibn avvam mundoq deydi man abu dujonining yindi binti utbining beshiga qilishni raso tanglab bo'lib qilishni osta tortib olganligini ko'rdim va olloh va allohning payg'ambari bilar dedim Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhu mu go'yo darg'azab bo'lgan yo'lbosdak tangdoshsiz jasorat bilan urushdi. U mushriklar qo'shinining o'ttirg'ila sakrab kirib, ajoyib qaram, ajoyib botirlik bilan urushdiki, jangda uning bilan tutishib qolgan xeyli-xeyli botirlarning beshi mu uning oldida go'yo ushshukdek g'azondek to'kiladi. U mushriklarning alamdorlarini yo'qotib, dushmanning hayvisini yerga urgandan sirt, ularning boshqa nuqtalaridagi sarkarda botirlarga mu qaqshatqush zarblarni berayotgan holatda yiqildi. Halbuki bu çağda u mübarizçilarning oldingi qatorida urush qilyotdi. U jang maydonida tig'mo-tig erishib, raqibi tarafidan yiqitilgan bo'lmasdan balki qaslab o'ldirildi. Allohning yo'lusi g'ozilarning sarkisi Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhu ning qasdga urchishi. Hamza radhiyallohu anhu ning qotili Vahshi ibn Harb mundoq degan. Men aslida Jubayr ibn Mut'imning chakri edim. Jubayrning tog'si Tuayma ibn Adi Badr urushida o'ldirilgan edi. Shunga u keyingi yili Qurayshlar Uhud urushiga atlanganda meni alohidan chaqirib, agar bu qitim tag'am Tuaymning badliga Muhammadning tog'isi Hamza ibn abdulmuttalibni o'ltirib uning qisosini elib bera olsang, sen ozod, devatdi. Men bir neger yigit bo'lish sifatim bilan negerlarga xos nayzivozlik mahorati bilan tunilgan edi Nayzi ursam hamon naqd ketdi. Shunga men Qurayshlar to'piga qitilib chiqdim. ikki taraf uchirishib giralashma jang edi man chiqib hamzini kuzatib qarg'a ilishga boshladim hatto u bir chog'da kishilar orasida go'yo oq tugidakla ko'rinib edi bir tup daraxt yoki qo'rim toshning kayniga o'tib hamzini qarg'a ilib o'ltirdi alloh bilan qasamki u oldiga kelganni o'ltirib hech kishi uningga taqabul turolmaydi uchtum to't uning oldiga sibo ibn arfata qilish tanglab bordi hamza uni ko'rib kela ey jigdi chiqarining bolasi de etilib kelib siboni bir qilich uribla uning beshini dumiltivatdi sibo daldangshib bir ikki qadam yıkıldı. yiqildi man nayzamni çellep küçep otdim nayzi berib uning so'ngichiga naq gidi. hatto nayzining uchi uning oldi tarafidan chiqib qoldi u bu man manga etilib hujum qilgan mu, lekin bardoshliq berolmay yiqildi Men uni şu bet koyup qo'ydim u oxiri jon uzdi Ondan kelib, onundan neyzini sug'urib oldim-da, bargohga qaytib yotdim. Hamzidan boshqa hech kishi bilan karim bo'lmadi. Chunki men Hamzini faqat qulluqdan qutulish uchun o'ldirgan edim. Urush oxirlashib, Makkaga qaytib kelib edik, meni ozod qilib o'tdi. Ziyatni kontrol qilish. Allohning yo'lbisi Hamzi ibn Abdul shahid qilinishi musulmonlarga qarta zo'r yo'qotish bo'lgan bo'lsa-mu, ammo musulmonlar yanada g'azabni kuchga aylantirib, jang qilib vaziyatni tamoman kontrol qildi. Shu kuni Abu Bakr, Umar ibn Xattob, Ali ibn Abu Talib, Zubayr ibn Avvam, Mus'ab ibn Umayr, Talha ibn Ubaydullah, Abdullah ibn Jahshi, Sa'ad ibn Ma'az, Sa'ad ibn Ubada, Sa'ad ibn Rabi'a va Anas ibn Nazri qatorliq katta sahobalar shundoq qattiq, shundoq botirona jang qildiki, ularning jasorati oldida mushriklarning jangovarligi sunib, irodasi bo'shab ketdi. Yumshoq rohat to'shakdan qilish qalqon beso. shu kuni o'zining hayoti va mamoti bilan qilchi hisoblashmay qahramonlik bilan jang qilgan yaramliq o'g'lonlar ichida farishtalar g'usla qildirgan anzala roziyallohu anhumi bor edi uning to'liq ismi anzala ibn abu amir shuning otasi abu amir yuqori tilga ilingan fosiq rohib abu amirdir shu kunlarda anzala tehi yangili uylangan bo'lib amdilo ayoli bilan bir takiga bosh qo'ygan edi u jang tarang turunglarni anglab ayolining qo'yindan sug'urlab chiqib jang maydoniga ot choptirdi u jang maydonida mushriklar bilan qattiq urushib saplarni besib yo'l ichib ilgirlab oxiri bir chog'da mushriklarning oliy boshqumondoni abu sufyon ibn harbning qishig'i berib qoldi va uni o'ltirishga oz qolganda alloh uningga shahidlik martabasi ato qildi u abu sufyon hujum qilib har tarafdan qistab oxiri bosh egdiray deganda uni shaddod ibn asvad ya'ni mushriklarning talva polvini ko'rib qilib uningga qilich urib o'ltiribdi o'qiyachilar qismining to'pisi rasululloh tog' ustiga o'rlashtirgan hilqi o'qiyachi azmatlarning to'pisi intayin zo'r bo'ldi xolid ibn valid xoin abu amir boshchiligidagi dushman otli qo'shuni islom qo'shunining so'l qanot qismini bechit qilib uning keyin tarafiga o'tib musulmonlarni qo'rshab yo'qotish sharoiti hozirlash uchun orqa orqadan uda uch qatim hujum qo'zg'adi lekin bu margan azmatlar ularga qor yomg'irdek o'q yog'dirib ularning uch qatimliq hujumini unumlik to'sib, ularni maqsadiga yetkazmadi. Mushriklar mag'lubiyatga yuzlandi. Shiddatlik urush chaqi mana mushundaq jiddiy ham keskin aylanmoqda edi. Soni oz, oddiy qurollar bilan qurollangan islom qo'shini kuchlik e'tiqod, ilohiy ideya bilan jang maydonida asosiy jihatdan ustunlikni egallab, ularning g'alaba qilish mumkinchiligi muqarrarlashib qoldi. dushman qo'shinining qahramon polvonlari mo irodasi bo'shab, jon qutqizish, qachish qo'yiga tushdi. ularning orining tishidek qator tizilgan jangsablari musulmonlarning shiddatli hujumi oldida o'ng so'l oldi kayni hamma tarafdan o'xshash bo'lmagan darajada yemirilib uch mingdan ortiq mushrik qo'shuni necha yuz musulmon bilan emas balki o'ttiz ming musulmon qo'shuni jang qilayotgandek olsirab ketdi musulmonlar ularning ko'ziga jahonda tangdishi yo'q botir azmatlar sifatida ko'rindi quraysh qo'shuni musulmonlarning salda kelayotgan hujumini to'sish uchun barliq tirishchanliqlarini ko'rsatgan bo'lsimi oxiri tan kelolmaydiganligini odamlarning irodasi bo'shib ketganligini his qilib chekinishga boshladi amaliyotdami qul alamdor savvob o'ldirilgandan keyin alam yerga tashlanib to'pig'i pushlanib qolgan bo'lib hech kishi uni qad ko'tarishga jur'at qilolmadi uzundan beri ularning dillarida yalqinjayotgan qisos o'tlari birdilda o'chib yo'qolgan shon sharaf va izzat hurmatini qayta tiklash sherin xiyollari qag'i quzg'un bo'lib uchmoqda edi ibn ishoq mundoq deydi bir maydon kaskin jangdan keyin Аллах musulmonlarga g'alaba ato qildi va o'z va'dasini ishga oshirib berdi. Musulmonlar ularni bug'doy o'rgandek o'rab, qilichlab oxiri jang maydonidan qo'g'lab chiqardi. Shak shubhisizki, musulmonlar mutlaq ustunlik bilan g'alaba qilgan edi. Mushriklar jon qayg'usiga tushgan edi. Abdullah ibn Zubayr ibn Avvomdan rivoyat qilingan hadisda Zubayr Аллах bilan qasamki, men shu kuni mushrik ayol askarlarining boshlig'i Indi binti Utba va uning hamrohlarining bor yo'q narsalarining hammasini tashlab, kiyimlarini shimoylab qochib ketayotganda, putlardagi belayzuk va xalxallarning ichilib parqirab qolganligini va ularning hech narsa qarmay qochayotganligini ko'rdim degan. Sahihul Buxoriyda Bara ibn Azib radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda biz mushriklar bilan bir maydon keskin jang qilib ular tikib etishdi. hattoki man ayol askarlarning yugurishib putlarining xal xal bilaziklari echilib qolganligini ko'rdim musulmonlar bir tarafdan qo'g'lab o'ltirib yana bir tarafdan asir elib o'ljilarni yig'ishga boshladi deyilgan